U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čitaj u ime gospodara Tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar Tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna, U istinu, čovjek se uz obijesti, čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Rabbe zidni ilma Oni koji nastavljaju davu Resula sallallahu alaihi wasallam u sobi put vjernika www.paltalk.com Soba put vjernika Dane i noći se provjer u ono što nema nikakve fajde Prepričavo, rekao je ovaj daja ovako, rekao je onaj daja ovako Rekao je ovaj mušnik ovako, rekao je ovaj novotar ovako Cijel život je prošao od kila da kaš Cijel život je prošao, rekla kazala Ništa drugo, ništa drugo svoga života nemaš Zaista je to gubljenje vremena. I ljudi se moraju jedan put opametiti. Moramo ponijeti ovu davu kako su je nosile prve generacije cijeljena braća. Učenjem znanja. Hey A nikako ne možemo očekivati da nam znanje dođe samo, da nam ga neko donese i stavi nam ga u glavu, nego zato treba žrtva, zato treba traženje, isto kao što se traži i metak.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 الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Na prvom mjestu cijenjena i poštovana braćo, oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja i vrlazina amenu takullaha haqqa tuqati, wa la temutune illa vantu muslimun. Ponovo nas Allah subhanahu wa ta'ala podstiče i govori nam o važnosti znanja. Cijela ta prva objava, cijelo to obraćanje Meleka, Allahovom vjerovjesniku sallallahu alaihi ve sellem, cijelo to obraćanje Allaha subhanahu wa ta'ala jeste u vezi učenja, u vezi sticanja znanja. Onaj koji podučava peru, a Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem, Znamo da nije znao ni čitati ni pisati. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na to i daje nam mu'đizu da onaj koji ne zna čitati i pisati da može postići veliko znanje. I nema sumnje da je da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan, da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan da poduči one koji ne znaju, koji ne znaju čitati i pisati, da ih poduči najljepšem i najkorisnijem govoru, Ako je Allah subhanahu wa ta'ala mogao stvoriti Isa alaihi selama bez oca, ako je stvorio a, Havu radi alaihi selam od, od rebra Ademovog, ako je Adema stvorio bez oca i majke, može naučiti najboljem govoru onoga koji ne zna čitati i pisati. Ali to ne znači da to ne treba učiti, već naprotiv, to znači da nam Allah ovdje ukazuje na veliku važnost kalema, pera, da nam Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje na veliku važnost čitanja i podučavanja u Allahovoj vjeri. Allama l'insane malem jalem. Podučio je čovjeka onome što ne zna. Braćo, svi smo mi manje i više bili džahili i dan danas smo u velikom broju stvari džahili. Mnoge stvari ne znamo, a Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da nas poduči onim stvarima koje, koje mi ne znamo. Ali šta treba? Treba čitati, treba proučavati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, treba učiti Kur'an, treba učiti hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori u, suri, u, u, u sljedećoj suri, a to je bila i druga objava. Nun wal qalami wa ma jesturun nun, harf, koji Allah zna šta je njegovo značenje, a ovdje najvratnije ima za cilj da nas upozori na ono što slijedi. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala se kune wal qalami wama yasturun tako mi pera i onoga što je napisano i ono što su napi, što je napisano Allah subhanahu wa ta'ala se kune sa perom Kune se sa perom kao simbolom znanja cijeljena braćo. A Allahova zakletva je sigurna. I onda slijede drugi, drugi ajeti na koje nam Allah subhanahu wa ta'ala želi, želi ukazati važnost. Dalje imamo u suri Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ponavlja znanje. Ponovo govori nam o važnosti učenja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, milostivi, allama al-Qur'an, podučava Kur'an, khalaqa al-insan, khalaqa al-insan, stvara čovjeka, allamahu al-bayan, podučio ga je, podučio ga je govoru, podučio ga je pojašnjavanju. I još na puno, puno mjesta Allah subhanahu wa ta'ala nam cijenje na braćo, govori o znanju, da on je taj koji podučava, da je ova vjera ne može se znati bez učenja, bez čitanja, bez istraživanja. I kad kažemo talibu leil, učenik, nevedeno kod nas učenik, onaj koji traži znanje, znači da se znanje mora tražiti, da se radi znanja mora putovati, da se radi znanja mora i metak žrtvovati, da se radi znanja mora, mora se dati jedan dio sebe kako bismo ga našli. A nikako ne možemo očekivati da nam znanje dođe samo, da nam ga neko donese i stavi nam ga u glavu. Nego zato treba žrtva, zato treba traženje. Isto kao što se traži i metak, isto kao što se traži čovjek žrtvuje po 8 sati, po 10 sati, po 12 sati da bi zaradio i metak. Ako ne, ne radi to, neće ga najvratnije imati. Isto tako znanje mora se tražiti mora se žrtvovati, mora se žrtvovati da Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jerfa'u Allahu lezine amenu minkum wal lezine utul ilme deređat. Allah subhanahu wa ta'ala je podigao one koji vjeruju od vas i one kojima je dato znanje deređe, stepene. Allah subhanahu wa ta'ala ih je uzdigao stepene. Kakvi su ti stepeni? prenosi se od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kaže, vjernic, učenjaci će nad ostalim vjernicima biti stotinu deređa. Nad ostalim vjernicima bit će stotinu deređa. Između svake deređe je kao što je između nebesa i zemlje. Kao što je između nebesa i zemlje. I zato na braću oni koji žele najveći dio dženeta, najvisoksiji, najuzviseniji dio dženeta, neka uče znanje, neka uče znanje, neka uče Kur'an, neka uče sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem. Sa svakim naučenim ajetom Allah subhanahu wa ta'ala podiže, podiže dređe svojih, svojih vjenika. Dalje, ajet koji nam govori o važnosti znanja, i o šerefu i uzvišenosti oni, plemenitosti oni koji imaju znanje, jeste riječ Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Allah svjedoči, Allah svjedoči i meleki i oni kojima je dato znanje da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da On sudi pravedno. Allah subhanahu wa ta'ala nas podsjeća da je stavio svjedočenje Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočenje njegovih meleka i svjedočenje učenjaka. Stavio ih je braćo u jednom kontekstu. Stavio ih je u istom redu da su učenjaci svjedoci zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da su svjedoci sa njegovim plemenitim melekima. Kada na sudnjem danu se dođe pa se uspostavi dokaz protiv onih koji nisu bili na pravome putu. Učenjaci će biti svjedoci, učenjaci će biti svjedoci zajedno sa Allahom i zajedno sa, sa njegovim uzvišenim melekima. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava na braćo, da nema straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, da nema bogobojaznosti osim sa znanjem. ma jahša Allah min ibadihi lulema zaista se od Allaha subhanahu wa ta'ala boje, od njegovih robova boje učeni. Zaista se Allaha od njegovih robova boje učeni. Zašto? Zato što su oni spoznali svoga gospodara, spoznali su vjeru. Nije isti le la jeste u illazine ja'lemune, on lazine la ja'lemun. Nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Nikad ni, ne, neće ni biti isti ne mogu biti isti one koje je Allah uzdigao na tolike deređe koje smo malo prije spomenuli i oni koji su na najnižim, na najnižim stepenima. I znajte cijeljena braćo da svaki hajr vallahi dolazi od učenjaka, a svaki šer dolazi od džahila. Svaki šer, svako zlo, svaka glupost dolazi samo od pomankanja, od pomankanja znanja. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala upoređuje znanje, upoređuje znanje i upoređuje bogobojaznost. Pa kaže subhanahu wa ta'ala وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ I bojte se Allaha, Allah vas podučio. Bojte se Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala vas podučio. Što se tiče suneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaista braćo, mnogobrojni su hadisi, mnogobrojni su hadisi koji govore o fadiletima znanja, koji govore o fadiletima oni koji imaju znanje. A ja ću spomenuti uz Allaha subhanahu wa ta'ala samo jedan od tih hadisa. I on nam je dovoljan, on nam je dovoljan, a pametnom je i šaret, i šaret dovoljan. Kaže Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al ur, el ulama u varasatul enbija, učenjaci su nasljednici Allahovih vjerovjesnika. Učenjaci su namjesnici, nasljednici vjerovjesnika. Wa innal anbiya'a lam yurasu dinaran wala dirhama. Zaista vjerovjesnici nisu ostavili niti dinara niti dirhema, niti zlatnika niti srebrenjaka. Wa inna ma warasu al-ilm faman akhadha bi bihadhin wafir. Nego su šta ostavili su znanje, pa ko uzme to znanje, uzeo je za veliko dobro uzeo je za neku veliku stvar. Cijenjena braćo, zamislite, zamislite da vam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio od svoga miraza jednu sablju. Da vam je ostavio nešto sa čim, sa čim, sa čim se on koristio. Zaista bi to bio veliki šere, veliki čast za svakoga pojedinca. A Allah subhanahu wa ta'ala je dao, dao on ostavi mnogo bolje od toga. Pa zar ne voli neko da ima nešto na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zar ne volimo da imamo nešto što je vrednije i od sablje i od njegovog imerka i od dinara i od dirhema? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je to ostavio. Pa zašto to ne uzmemo? Zašto se ne ponosimo sa tim što nam je Allahov poslanik ostavio? Zašto nismo nosioci njegovog miraza? Zašto nismo nosioci onoga što je najbolje kod njega bilo? To je ovaj znanje, to je ova vjera, to je Kur'an i Kerim, to je sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa To su propisi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaki dan možemo da gomilamo to svoj imetak, da gomilamo to, taj svoj miraž od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa Ali mi to malo činimo. Mi smo narod koji, koji nažalost, ne zna. Sljedeća stvar koja je važna, braćo, i za znanje, i za pozivanje u Allahu u vjeru, i za svako drugo dijelo, jeste, jeste cijenjena, braćo, i hlas, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad tražimo znanje, da ga tražimo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada drugi je podučavamo, da podučavamo iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala kada pozivamo, da pozivamo radi Allaha, kada raspravljamo, da raspravljamo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne radi svoje, radi svojeg ja, da ne raspravljamo, da dokažemo kako smo učeni, da ne raspravljamo, da pokažemo kako smo mi na pravom putu, a svi su zabludi i tako dalje, nego da raspravljamo da bi Allah subhanahu wa ta'ala sa, nama, sa nama bio zadovoljan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u ajetu koji govori o iskrenosti u cijeloj vjeri. Kaže, vama umiru illa li ja'budu Allahe muhlisin. A nije im naređeno osim da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju iskreno. To je ono što se traži. Da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga obožavamo subhanahu wa ta'ala iskreno. Zatim kaže Allahu vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam لن ينالوا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم do Allaha subhanahu wa ta'ala govoreći Allah subhanahu wa ta'ala o kurbanima do njega neće doći ni meso kurbana niti krv kurbana do njega će doći šta bogobojaznost naša naš nije koliko se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko nam je iskren nije pa smo zaklali kurban ili bilo koje drugo dijelo Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se borimo na Allahovom putu. Ne traži, ne traži on to što on ne može, što je on muhtačan da ga mi subhanahu wa ta'ala pomognemo. Nego traži da vidi koliko smo mi spremni da žrtvujemo sebe radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažemo da najviše volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Daj da to pokažemo sa i našom, sa našom iskrenošću. Prenosi se od Ebu Hrene radi Allahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله تعالى لا لا يتعلمه إلا ليصيب عرض من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة onaj ko traži znanje sa kojim se želi Allahovo lice pa ga ne traži radi lica nego ga traži radi ovo dunjaločke koristi radi ovo dunjaločkog nekog užitka radi ispunjavanja dunjaločkih potreba kaže lem jeđide urfal džene taj neće osjetiti miris dženeta na sudnjemu danu. Neće osjetiti miris dženeta. A znamo, braćo, da će dženet prvo, dženet prvo biti potpaljen s takim, sa učenjacima koji su sticali znanje, sa onima koji su učili Kur'an, ali nisu ga učili iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sa njima će Allah potpaliti džehennem prije kafira, prije munafika, prije jevreja i kršćana, prije Buša i Ebu Džehla, prije Obame i ostali kjafira i taguta, sa onima koji nisu bili iskreni prema Allahu subhanahu, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, braćo, ostaje nam da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas stavi u red njegovih učenih robova, da nam olaša sticanje znanja. A Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao onima koji krenu da tražu znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nas uputi na ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com www Soba put vjernika. vjernika. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شك الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيديك أسفار راتو كوي مورا مزناتي يسته كوي يتو كوريس نزناني كوي يزناني كوي كوريس تي الله سبحانه وتعالى ربو A to je znanje, braćo, sa kojim se želi obožavati Allah subhanahu wa ta'ala. To je najkorisnije znanje znanje sa kojim hoćemo da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prvo i najbolje znanje jeste znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim imenima i o njegovim svojstvima subhanahu wa ta'ala. To je najkorisnije znanje. Znat, zatim znanje o njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zatim znanje o njegovim propisima, o ahkamima. Ako hoćeš da klanjaš namaz, nauči da klanjaš namaz. Ako hoćeš da postiš, da ti Allah primi post, nauči propise posta. Ako hoćeš na hađ, moraš znati hađ i tako dalje. Učimo prije svega one stvari koje su nam najkorisnije. One koje su nam u najvećoj potrebi. Pa tek posle, pa tek posle učimo stvari koje su na manjem, na manjem, na manjem stepenu. Prvo moramo naučiti ono bez čega naši ibadeti neće biti valjani. Prvo moramo naučiti ono što nam je najpotrebnije, najpotrebnije u, datom, u datom trenutku. I onda, I onda sve to što naučimo primijeniti braću u praksu. Znanje nije, znanje nije objavljeno da bismo se mi raspravljali. Nije nam objavljeno da bismo pokazivali koliko smo dobri, koliko smo učeni. Nego je znanje da se približimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što smo na početku ove hudbe naveli, ikora bismi rabbi kelle di halak uči u ime tvoga gospodara, uči ime gospodara koji stvara, uči prvo sebe da sačuvaš džehremske batre, uči prvo da sebe, da sebe staviš na sigurno mjesto, jer ako nisi samoga sebe osiguro, ne možeš osigurati ni drugoga. Onaj ko se dali u vodi, ne može pomoći drugome utopljeniku i davljeniku. Nego prvo moraš sebe spasiti, prvo moraš stati na čvrsto tle, pa onda drugije pomagati. Ne može, ne može novčano ili materijalno pomagati onaj koji nema novca, nego onaj koji, koji je prvo zaradio. Ne može širiti znanje osim onaj koji ga je prvo naučio. Ne može se, ne može se ići i govoriti ima ovo u toj knjizi, ima ovo u nekoj knjizi, rekao je tamo neki učenjak o nečemu što ja još nisam skontuo. To nije pravo znanje pravo znanje je ono koje je u srcima, koje ti znaš i govori ljudima samo o onome o čemu si 100% siguran. Naučio si Fatihu ispravno, poduči je druge, naučio si jedan ajet od Allaha subhanahu wa ta'ala, poduči ga, poduči ljude tom jednom ajetu, to je pravo znanje. A nije znanje onome što smo nešto načuli, pa onda se uhvatimo raspravljati, pa se uhvatimo raspravljati, pa pričati, pa ako onaj Ako je neko bolje zna od nas, on nas može nas okretati oko od prsta, a mi i dalje mislimo da smo na nekom, da smo na ne, nekom velikom stupnju. I braćo, kad se u ove stvari, najbolje znanje jeste znanje koje se traži u halkama, u halkama, u mestidima. To je najbolje i najkorisnije znanje. A ne znanje preko interneta, preko Facebooka, preko ostalih. I zato bih vas, braćo, opomenuo, opominjem sebe i vas, da se ostavimo do kolice, da se ostavimo gubljenja vremena, prolazi nam život, prolazi nam vrijeme, tamo na gluposti, na internete, na Facebooke, na Google, na ove, na one, znate i sami, na igrice, ljudima prolazi život, I šta ćeš reći svome gospodaru kad te proživi na sudnjem danu? Šta ćeš mu reći kad te budu te pitao o tvome, o tvome vremenu gdje si ga proveo? Kako si ga iskoristio? Šta ćeš mu reći? Ja sam Allahu podučavao ljude preko, preko Facebooka. Ja sam podučavao ljude tamo, a u stvari samo si gubio vrijeme. Samo si gubio vrijeme, dane, dane i noći si proveo. Dane i noći si proveo u ono što nema nikakve fajde prepričavao, rekao je ovaj daja ovako, rekao je onaj daja onako. Rekao je ovaj mušnik ovako, rekao je ovaj novotar ovako. Cijel život je prošao u kila na kal. Cijel život je prošao, rekla kazala. Ništa drugo, ništa drugo svoga života nemaš. Zaista je to gubljenje vremena. I ljudi se moraju jedan put opametiti. Moramo ponijeti ovu davu kako su je nosile prve generacije cijene na braćom. Učenjem znanja. Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anu. Znamo, braćo, da je bio najveći prenosilac hadisa. Znate koliko se on družio sa Allahovim poslanikom? Od prilike oko tri godine. Oko tri godine. Ali Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anu. Kao što kaže da ja sam najviše premio, najviše premio hadisa. Zato što su ensarije bili su se zaokupile oko zemljoradnje. Muhađiri oko trgovine. A ja, kaže, nisam imao ništa, niti je imao žene, niti je imao djeteta, niti je imao familije, niti je imao ništa. Živio je u mestridu na Ehlu Sufa, na onome tamo dijelu gdje, je bio, gdje su bili siromašni, koji su živili od sadake koju su im ashabi udjeljivali. I onda je oslobodio samoga sebe samo radi traženja znanja. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao na svim ostalim, na svim ostalim robovima. Cijenjena braćo, svačite ove stvari ozbiljno. Svačite ove stvari da nema igranja. Ako hoćemo stvarno da budemo bogati na sudnjem danu, da uzmemo nasljedstvo Allahovih vjerovjesnika, svih, ne samo našeg poslanika, nego i ostali, da se, da se bacimo na učenje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zaista je to jedini put kako da se spasimo i na ovome i na budućem svijetu. Donesite salavat i selam na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaihi wa sallata wahide sallallahu alaihi wa sallam Ko na mene donese jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala će na njega donijeti deset salavata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kema salajte ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneke hamidu međid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين واخذل بين خذل المسلمين اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين اللهم اقتلهم بددا واحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وصحة طيبة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Okay. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. posjetite naše web stranice www.stazumislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Kolektivi raštrkani raštr, raštr, imal koga umet me umeti Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturan, o medresan, tapas e eu batalhar sem a dor e eu karma nakrar meio sopro na crenoa me eu te dá juro na abraçante meio sopro na crenoa me eu te dá juro na abraçante www.paltalk.com Soba put vijedi. istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalt.com Soba put vjernika